Сега ќе продолжиме со Јован петта глава. Ќе мрднеме од 19 стих па понатаму оваа вечер, бидејќи претходните две саботи бевме само на коментар од 14 до 18 стих, од 90 стих, значи па понатаму, Исус им одговори на тоа и рече, на што? <coughs> значи тоа што јудејците уште повеќе сакале да губиат, затоа што не само што ја нарушуваше саботата, току и Бога го нарекуваше свој отец, правеќе се на тој начин еднаков со него. Исус им одговори на тоа и рече, Вистина, вистина ви велам, синот немаше да прави ништо само од себе, ако не види што прави отецот. Оне што го прави тој, тоа истото го прави и синот. Сега гледаме како Исус ја продлабочува оваа своја врска, роднинската врска со Бога. За тоа зборував мијатата сабота, но во наредните стихови Исус уште повеќе ја продлабочува оваа врска. Значи, фактот што Отецот постојано работи и јас работам, не е само одговор за конкретниот случај, нарушувањето на саботата, туку Исус уште повеќе сака да нагласи дека било што што тој прави, или што тој правел на земјата, конкретно, е волја на Отецот. Зошто, зошто Исус вели, синот не може не вели не сака и нема, туку не може да прави ништо сам од себе. Дали со ова Исус фрла сомнеш во собствената божествена природа? Дали ова значи дека доброволно ја игнорира и се откажува од својата божествена природа и се става во положба да зависи само од Отецот? само од Божијата сила, како и секој еден од нас. Синот не може да прави ништо само од себе, ако не види што прави Отецот. Ту, овде е клучот на одговорот на нашето прашање. Оно што го прави тој, тој истото го прави и Синот. Исус не вели дека тој самиот не може да прави ништо само од себе. Со тоа би се направил помал и од најмалиот грешник на Земја. Сите ние можеме да правиме еден куп работи сами од себе, без оглед дали е тоа Божија волја или не. Точно или не точно? <laughs> Тоа често пати и го правиме. Меѓутоа, ако некој прави нешто сам од себе, без оглед дали е тоа очева волја, Божја волја, тогаш тој не е син Божи. Исус не се занимава со својата божествена природа, што тој може или не може да направи. Не носи неговиот коментар во тој правец, туку во правец на неговата роднинска врска со Отецот. Значи, кога јас би правил нешто само од себе, без оглед на Отецот, што тој мисли, сака и што тој прави, тогаш јас не би бил син негов. Исус така да каже дека ако е некој Божји син, не само тој самиот, како совршен пример за такво нешто, туку било кој од нас, или за женските, керка, ако е некој Божји син, тогаш се што тој ќе прави, ќе биде според волјата на Отецот. Тоа е вистината што Исус сака да ја нагласи во 19 стих. Значи тој не вели јас не можам да правам ништо само од себе. Тој не вели Исус не може да прави ништо само од себе, ако не вели што прави, туку вели синот. Не би бил он син ако нешто прави само од себе без волјата на отецот. Зашто отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави. Сега ја нагласува очевата природа. Отецот не би бил отец ако нешто крие од својот син. Дали Бог некогаш, било кога, направил нешто без учество на неговиот син во, во сето тоа? Пример, создавањето на светот? <laughs> Не. Дали може да ви текне било што Бог Отецот да направил нешто без учество на неговиот син во сето тоа. Се. Се што беше направено беше преку него, преку синот. Направено. И му покажува се што самиот прави и ќе му покаже дела поголеми од овие за да се чудите вие. Значи ево уште поголеми дела. Во иднина се разбира Тука може да спаги и воскресението на Лазар, која што Исус го измолил од Отецот, и самото Негово воскресение, после крсната смрт. Зашто како што, еве, еве, <laughs> зашто како што Отецот воскреснува мртви, еве кои си тие поголеми дела на, од предходниот стих како што Отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и Синот ги оживува оние кои сака. Много интересно. Пример, кога Лазар бил оживен, иако цела една глава ќе се занимава со тој случај, подоцна, 11-тата. Зошто Лазар бил оживен? Зошто Јован Крстил не бил оживен? Зошто Исус никогаш не го воскрстал Јован на Крстителот, а го воскрстал Лазар од Витанија? Затоа што Исус така сакал. Но дали тоа што Исус го сакал, било без оглед или независно од татковата волја. Не. Исус представ ни прикажува тука едно совршено единство помеѓу Отецот и Синот. Се што прави едниот е во согласно со другиот. Секогаш како да работат заедно, како да действуваат заедно. Од Воскресението преминува на една друга тема како пример за вакво хармонично действување. Отецот не суди никого туку целиот суд му го предаде на синот. Тука гледаме една алузија на Данијел 7 глава. Во судската визија Данијел 7 глава прво седнува некој наречен старец во визијата на Данијел. Судот заседна, книгите се отворија А потоа таму во 13 стих, некој како синот човечки дошол пред старецот. Значи, и самиот суд Божи е таков суд, такво нешто, што Отецот му го дава на Синот, како што Отецот му дал на Синот да го создаде светот. Повторно, за Бог, Отецот може да се рече дека тој е Создателот, но тој исто може да се рече за Синот, бидеќи се е создадено преку Него. Се разбери Светиот Дух, бидеќи без Него ништо не може да се оживее. Светиот Дух е секој споменат во контекст кога нешто треба да се оживее или некој треба да се оживее. Во контекст на живи созданија. Та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат отецот. Кој не го почитува синот, тој не го почитува ни отецот кој го пратил. Ова, ова представува најголемиот предизвик што Исус им го кажал на евреите. Евреите до ден денес, мислам на религиозните ортодоксни евреи, евреите до ден денес мислат дека се Божи народ, дека го почитуваат нивниот Бог и дека сето тоа е можно да се случува без да го почитуваат синот. Но Исус вели не е можно да се почитува Отецот ако некој не го почитува синот. Много интересен предизвик. му вели, вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото моје и верува во оно кој ме пратил, има живот вечен и нема да дойде на суд, туку преминал од смрт во живот. Поточно, изборниот текст вели, нема да дойде во осуда. дека да никој никогаш нема да биде суден. Сите ке се правиме на Божиот суд, вели апостол Павле, но нема да биде во осуда тој што верува во Христовата реч и во оне кој што, во Отецот кој што го пратил. И сега 25 стих повторно се врти кај Воскресението. Види како Исус темата ја, ја свртил од саботата и случајот со Витезда, кон нешто друго, во комправецот на поние поголеми дела што синот ќе ги направи допрва, а кој што се кој што само Бог може да ги направи. Воскресение на мртвите. Фарисеите, за разлика од садукеите, верувале во воскресение на мртвите. И сега фарисеите ги слушаат овие зборови. Во Сенедрионот, повеќето членови биле фарисеи, садукеите биле само свештеници, значи левицка класа. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден. Размисля зашто Исус рекол веќе е дојден. Кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. Тука постои еден многу убав цитат од Елена Вајд, кој што Дејан Андов често го цитира. Кој е тој живот што Отецот го има во себе? Елена Вајд вели во Христа, бил се наоѓал, постоел живот кој што е изворен, непозаимен, нестекнат или неизведен, како би можело да се преведе тој третиот збор. Не е дериват, буквално, од нешто. тоа вели, таквиот живот не се наоѓа природно во човекот. баш како што каже и Мирко Голубич, покојниот, во основни вистини на Светото Писмо, цитирајќи ги овие зборови, Исус зборува тука за божествениот живот, кој што е со еден збор бесмртност. Бесмртност. Но Еле продолжува и вели дека тој живот кој што природно не се наоѓа кај човекот, ние можеме тој живот да го добиеме само како дар, преку вера, како Божи дар, преку вера во Христа. Значи, сите спасени ќе добијат бесмртност. Како дар. Значи, тоа повторно не е нешто што тие го поседуваат во својата природа, туку ќе го примат како дар. Дар преку вера во Исуса Христа. Воскресени од мртвите, веќе повтор пат го споменува тоа Исус пред Синедрионот во оваа глава, и безсмртноста, Божиот живот, како нешто што тој, како син негов, го има по природа – Се разбира, Исус ја имал божествената природа цело време. Тој никогаш не може да ја загуби таа природа. <laughs> Да престане да биде Бог по природа. Дваесет стих и сега повторно со судот. Наизменично ги споменува Воскресението и судот, Безсмртността и судот. И му даде власт да суди, зашто тој е синот човечки. Каде се наоѓал Исус во моментот кога ги кажува овие зборови? Пред Синедрионот. Во кое својство се наоѓал пред Синедрионот? Како обвинет. На Исуса Синедрионот му судел. Синедрионот бил врховниот суд кај еврејскиот народ. Прв пат овдека, значи на втората пасха, две години пред својата крсна смрт, Исус прв пат тука е суден од Синедрионот, од Врховниот суд на Израел во тоа време. Но тој овде овдека себе си се прави, прикажува поголем од судот, од Врховниот суд, велики дека како Божи син, самиот Бог не му му дал власт да суди. Но причината зашто Господ не му дал власт да суди е затоа што е тој синот човечки. Исус прави врска со, сега со неговата човечка природа, која што го квалификува да биде судија. Како? Римјаните 8.3 и цела втора глава од евреите одговора на тоа прашање. Зошто Христовата човечка природа представува квалификација тој да биде наш судија. Затоа што како човек тој искусил се што човек искусува, освен грев, и затоа може да биде судија. Никој не може да му да го обвини Бога за неправедност. Господа бараш од нас еден куп работи што човек не може да ги држи. Господе, премногу си строг и така натаму и така натаму. Затоа што Синот Божи дошол како човек, искусил искушенија како човек, освен греф, значи никогаш при тоа не сгрешил и затоа може да биде судих. И затоа Божиот суд е прав. Интересно е, може би во Синедрионот се чуделе на овие зборови. Веројатно се чуделе на овие зборови. И сега повторно по трет пат на изменично воскресението. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат кои правеле добро ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло ќе воскреснат и за осудување. Тие ќе воскреснат за осудување. Тука Исус не вели и веќе е дојден часот, како што рече пред малку погоре. Кога пред малку погоре, во 25 иот стих вели, вестина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Јас прашав, зошто Исус тука рекол и веќе е дојден? А подолу, кога збори, зашто иде часто, кога сите кои се во гробовите ке го чујат гласот на Божи, ке излезат кои правеле добро воскресение за живота, кои правеле зло, ке воскреснат за осудување. Дали Исус мисле на тука на, во 25 и 29 стих на ист настан? Не. Во 29 стих мисли на крајот на светот, воскресението на праведниците и потоа откровението вели по илјада години воскресението на злите, на неверниците, тие што ќе бидат воскреснати за осудување. А предходно во 25 стих Исус може би мисли на некој што ќе ги воскресне тогаш, како, например, Лазар, младичот од Найн или оние што ќе воскресат и ќе бидат вознесени на небо при неговата смрт и воскресение, но многу повеќе тој мисли на духовно оживување. Мнозина се мртви затоа што се неверници, ако ќе го чујат гласот на Синот Божи, ќе оживеат, односно, тие со вера ќе го прифатат тој божествен живот за кој што, за кој што Исус зборува, дека го има Отецот, а и тој сам по природа. И сега 30-тиот стих повторно вели Јас ништо не можам да правам сам од себе. Е сега вели јас ништо не можам. Повторно, како треба да ги сватиме овие зборови? Дека Исус не е способен да направи ништо сам од себе? <laughs> Тука не се работи за тоа што Исус е способен да направи или не, Сите ние сме способни да правиме еден куп работи спротивни на Божијата волја. И ги правиме често пати. Туку Исус тука става нагласок на неговиот идентитет. Тој е Божиот син. Јас не би бил тој што сум, ако правам нешто сам од себе, а не тоа што го сака мојот отец. Исус тука уште еднаш покажува совршено синовство – Совршено синовство е тоа кое што совршено го слуша Отецот. Се што прави е волјата на неговиот Отец. Јас не би бил тој, ако го правам нешто спротивно на Божијата волја. Вие ме обвинувате со други зборови дека јас го прекршив Божијот закон. Јас не би бил тој што сум, не би бил Иисус Божиот син, ако на вистина сум го прекашил Божиот закон, ако правам нешто спротивно на неговата волја. Сето ова е значи во контекст на обвинението против Исуса дека ја нарушувал саботата и сето ова што Исус го кажува, го кажува за да им покаже дека преку делата што тој ги прави и тие многу поголеми дела што ќе уследат, а не исцелувањето на парализираниот. Значи, воскресението на мртвите, евреите да сватат дека овој не можел да го крши Божиот закон, а истовремено да воскреснува мртви, што само Бог може. Дали сега разбирате како Исус ја докажувал својата власт за тоа што го направил и за авторитетот како треба да се толкува законот конкретно саботната заповед. Како што рекав мејата сабота, тој не сакал да настим како протестант, кој што само ќе им префрли на официјалните водачи дека тие погрешно го толкуваат законот, туку сакам да им докаже дека тој е вистинскиот толкувач. Тој е меродавниот толкувач, бидеќи е синот Божи. Тој што е еднаков со Бога. Како што слушам, така и судам. Значи, и мојот суд е таков. Ништо друго не можам да правам, само од себе. Како што слушам, така и судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Ако јас сведочам сам за себе, се дошто мој нема да биде вистинито. Значи секој само наречен водач, само наречен учител, само наречен пророк, не вреди ништо. Тогаш кој го препорачал Исуса? Кој сведочал за него? <coughs> Но има друг што сведочи за мене, вели тој, и знам дека е вистинито тоа сведоќство со кое тој сведочи за мене. Кој е тој другиот што сведочил за Исуса? Што вели седниот стих, 33-тиот. Вие пративте гласници кај Јован и тој ви посведочи за вистината. На кого се повикал Исус тука? На Јован Крстителот. Тука е многу згодно тука е многу згодно да се подсетиме на они друг случај запишен во синоптичките евангелија. Со која власт, кажи ни со која власт го правиш ова и кој ти ја даде оваа власт да го правиш сето? бидејќи тоа е некаде при крајот на Евангелијата, очигледно е дека хронолошки временски се случил многу подоцна од ова сослушување пред Синедрион. Исус веќе еднаш им кажал дека е Божи син, дека може да воскреснува мртви, дека целиот Божи суд е предаден во негови раце. И се сите, сите поминале преку тие зборови како да не ги кажал никогаш, целосно ги игнорирале, и сега го прашуваат кој ќе дал таа власт. Затоа Исус сега не им кажува Бог ми ја даде или Отецот и така натаму. Сега не фрла бисер пред свини, бидеќи еднаш им ја раскажал таа лекција. Овде во Јован пета глава. Две години пред тоа. Туку само им поставува прашање. и одговара со прашање. Кажете ми вие. Одговорете ми вие на ова прашање. Јовановото крштевање, да. Но ние можеме да го прошириме тој израз. Воопшто, Јовановото сведоштво би можеле да рече. Од кого беше? Од небото или од луѓето? И на ова прашање Исус не добил одговор. Затоа им рекол, епа и јас не ви кажам со каква власт го вршам со тоа. Не дека евреите биле незнајковци, Исус веќе еднаш им го кажал сето ова во Јован пета глава, две години пред тоа. Тие се правеле на три и пол. И кај не знам што значи тој жаргон. И сега кога по втор го прашуваат со која власт го правиш сето ова, ако Исус сега им кажува па со Божја власт, па Отецот, па Олео, тој иски испадне фрлање бисер пред свиње. Тука и поставува прашање што тие не можат да го одговорат. Не зато што не знаат, туку зато што се фатени во стапица. <laughs> Зато што знаат. <laughs> Го открива нивното лицемерие. Ако речеме од небото, тогаш ке ни рече, па зошто не му верувавте на Јован? Јован сведочеше за мене. Тоа е суштината овде на 33 стих. А ако речеме од луѓето, народот ке не каменува, бидеќи Јован беше прифатен кај народот за пророк. Види како еврејскиот народ се уште се наогал, а особено после Лазаревото воскресение, Мнозинството народ бил на страната на Исуса. Мнозинството на евреите биле на страната на Исуса. И зошто 2000 години до ден денес, од Голгота до ден денес, велиме дека Израел го отфрел Месијата. И се уште го нема префатер. Зошто? Само заради водачите. Како е можно целиот народ кој што цело време, ако гледаме по бројки, бил на страната на Исуса за време на тие пол години, на крајот се, врт, се свртува против Исуса. Целиот народ. И гласа за Бараба. Само заради водачите. Зарам влијанието на водачите било поголемо од Христовото влијање. Ке продолжиме со оваа тема и следната сабота. Значи, од 33 стих па до крајот ке завршиме оваа глава.